Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Studeni je 1820. godine. Jedan od najpoznatijih industrijalaca poranjskog grada Barmena, koji je danas dio Wuppertala, piše svom prijatelju i šurjaku Karlu Snetlageu da mu se rodio zdrav sin. Kako on piše, 28. studenog u 21 sat gospodin je uslišao naše molitve i obdario nas bebom, zdravim i lijepo oblikovanim dječakom. Porodi bio težak i porenski industrijalac bio je sretan što može objaviti da mu se rodio sin, kojemu će dati svoje ime i kojemu će kum biti Karl Snetlage. Industrijalac je svom prijatelju još napisao da se nada da će gospodin dati mudrost da ga dobro podignemo i u strahu od njega, te da mu kroz naš primjer damo najbolje obrazovanje. Sin je trebao biti slika i prilika svojih pobožnih roditelja. Molitve i želje bit će neuslišane. 20 godina nakon tog pisma, taj će mladić izrasti u naučitog mladića, ali pobožan biti neće. U vrijeme dok je služio u topničkoj pukovni u Berlinu, taj će mladić napisati ove riječi. Religija po svojoj suštini lišava čovjeka i prirodu njihove biti i prebacuje ju u utvaru Boga s onoga svijeta, koji onda velikodušno dopušta čovjeku i prirodi da prime nešto od onoga što pretekne. Da stvar za industrijalca bude gora, sin koji je trebao naslijediti obiteljski unosni posao, za vrijeme služenja u topničkoj pukovniji upoznao se s jednako radikalnim vršnjacima. Jedan od njih, koji će postati najbolji prijatelj industrijalčevog sina, samo par godina nakon gore navedenih riječi, napisat će ove retke. Temelji i religiozne kritike jest. Čovjek stvara religiju, Religija ne stvara čovjeka. Čovjek to je čovjekov svijet, država, društvo. Ova država, ovo društvo proizvodi religiju, iskrivljenu svijest o svijetu, jer je ono izopačen svijet. Religijska bijeda je jednim dijelom izraz zbiljske bijede, a jednim dijelom protest protiv zbiljske bijede. Religija jest uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što je i duh bezdušnih prilika. Ona je opijum naroda. Ime tog industrijalca je Friedrich Engels. Sinu je dao svoje ime, ali on, Friedrich Engels mlađi, neće postati prema očevoj želji pobožan kapitalist. Sin Friedrich postaće uz Karla Marksa autor dijela nakon kojeg kapitalizam više nikada neće biti siguran. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako je sin bogatog industrijalca postao jedan od idejnih vođa komunističkog pokreta. U drugoj polovini 18. stoljeća u dolinu rijeke Buper, pritoku Rajne, došao je Johan Kaspar Engels. Obiteljska legenda kaže da je imao 25 talira u džepu i veliku košaru na leđima. Johan Kaspar odlučio se naseliti u malenom gradiću po imenu Barmen i pokrenuti posao s tekstilom. Kada je 1787. umro, svojim je sinovima ostavio unosan posao mehaničkog predenja tkanina, a i radionicu koja se usavršavala mehanička izrada čipke. Sinovi Johana Kaspera nastavili su razvijati obiteljski posao. Tvrtka je počela proizvoditi svilene vrpce. Engelsovi su postali stupovi društva. Johan Kaspar II. postao je gradski vijećnik i utemeljitelj Ujedinjene protestantske crkve u Barmenu. Kada je posao prešao u ruke trećeg naraštaja, došlo je do podjelu obitelji. Tri sina Johana Kaspara II. posvađala su se i odlučila ždrijebom odrediti tko će naslijediti posao. Friedrich Engels izgubio je u tom ždrijebu ali to ga nije spriječilo da pokrene svoj unosan posao proizvodnje pamučnih tkanina, prvo u Manchesteru, a onda i u Barmenu. Grad u kojem su se rodili Friedrich Engels stariji i mlađi vrtoglavo se razvijao. 1810. Barmen je imao 16.000 stanovnika. 30 godina kasnije taj se broj povećao na 40.000. Engelsovi su živjeli u bogatom dijelu grada, jedan je promatrač napisao da su kuće te obitelji bile prostrane, raskošne, s pročeljima od rezanog kamena. Ostatak barmena nije bio tako raskošan. Tristram Hunt u Engelsovoj biografiji, objavljenoj pod naslovom The Frog-Coated Communist, u frak za odjenuti komunist, ovako opisuje barmen sredinom 19. stoljeća. To je dug razvučen grad koji s obje strane obrubljuje rijeku Vuper. Neki dijelovi dobro su izgrađeni, lijepo popločani, ali veći dio grada sastavljen je od kranje nepravilnih i vrlo uskih ulica. Sama rijeka je odvratna. Ona otvoreno prima sve odvodne kanale i razne tinkture koje dolaze od bojaonica i pretvaraju je u mutnu, neproničnu nijansu od koje stranac zadrhti kad ju ugleda. U takvom barmenu 28. prosinca 1820. godine Friedrich Engels stariji, vlasnik tekstilnih tvornica u Barmenu i pamučnih tvornica Ermen i Engels u Manchesteru i njegova supruga Elize dobili su sina kojeg su nazvali po ocu, Friedrich. Obitelj je bila bogata, odana pruskoj i protestantskoj vjeri. Friedrich je dobio sjajno školovanje. U gimnaziji ga je ravnatelj pohvalio i preporučio za studij prava ili nešto slično. Otac, uzbunjen sinovljivim književnim pokušajima, druženjem sa sumnjivim intelektualcima i nedostatkom pobožnosti, izvukao je sina iz gimnazije i poslao ga da se uči obiteljskom poslu. Tristram Hunt piše. Napornih 12 mjeseci on je uvođen u dosadne tajne tkanina i pamuka, predenja i tkanja, izbjeljivanja i bojenja. U ljeto 1838. otac i sin otisnuli su se na poslovni put po Engleskoj kako bi uredili prodaju svile u Manchesteru, kupovinu sirove svile u Londonu i vođenje poslova tvrtke Ermen i Engels. Vratili su se kući preko sjevernog njemačkog grada Bremena, gdje se Friedrich mlađi treba otisnuti na novu etapu svog trgovačkog obrazovanja, na brzi tečaj kako radi međunarodni kapitalizam. Bio je naučnik kod saskog konzula i izvoznika tkanina Heinricha Leupolda i radio je kao službenik u trgovačkoj kući. Friedrich Stari smatrao je da će tako svog sina naučiti svim tajnama kapitalizma i Friedrich Mlađi je u Bremenu, jednom od trgovačkih središta Europe, kupovao robu s Kube, slao poslovnu korespondenciju u Sjedinjene američke države, prodavao šunke na Karibe, kupovao kausa sa Haitija. Naukovanje u Bremenu naučilo je Friedricha Engelsa tajnama kapitalizma, razmjeni valuta, trgovačkim poslovima, carinama, prijevozu robe, cijenama sirovina. To naukovanje nije djelovalo kako je Friedrich Stari zamislio. Tristram Hunt donosi ovo pismo Friedricha Engelsa, sina iz tih vremena. Sada imamo punu zalihu piva u uredu. Pod stolom, iza peći, za ormara, posvuda su boce piva. Do sada je uvijek bilo naporno trčati do uredskog stola nakon obroka, kad si još strašno lijen, i kako bismo to ispravili, pričvrstili smo dvije lijepe ležaljke u pakirnici, tako da se ljuljamo nakon što smo jeli. Pušimo cigare, a ponekad i zadrijemamo. Pored toga što je uživao u relaksiranoj radnoj sredini, Engels je uživao i u bremenskom liberalnom društvu. Upisao se u plesnu školu, češljao gradske knjižare, a pomagao je i uvesti neke riskantnije političke tekstove. Jahao je putovao naširoko i plivao preko rijeke Veser, ponekad i četiri puta na dan. Također je počeo vježbati mačevanje u studentskim klubovima. Engels se brzo vrijeđao, a još je brži bio u branjenju časti svojih prijatelja, obitelji ili političkih ideja – u prošle četiri tjedna imao sam dva dvoboja, oduševljeno je objavio u jednom pismu. Prvi je momak povukao uvredljive riječi koje je meni rekao nakon što sam ga udario za uho. Protiv drugoga, jučer sam se borio i dao mu lijepi ožiljak iznad obrve. Godine provedene u Bremenu od 1838. do 1841. Engels je proveo u vođenju dvostrukog života. Za radnog vremena bio je kapitalisti trgovac, u slobodno vrijeme bio je sve samo ne to. Engels je bio viši od 1,80 brz, spretan tamene kose i svijetlih očiju. Upisao se u školu pjevanja, kako zbog upoznavanja mladih žena, tako i zbog školovanja svog baritona. Upisao je i plesnu školu, bio sjajan plesač. Držao je do izgleda. Nije vrijeme provodio samo u plesu, mačevanju i provodu. Tristram Hunt piše. Usred kozmopolitskog tržišta ideja u bremenu Engels je s otkrićem berlinske stranke mlade Njemačke počeo svoje putovanje od romantizma prema socijalizmu. Početak 19. stoljeća rodio je niz eklektičnih mladih pokreta, od Macinijeve La Giovane Italija do mlade engleske lorda Johna Mannersa i republikanskog kruga mlade Irske. Svaki od njih zagovarao obnovu rodoljubnog osjećaja koji se temeljio na romantiziranoj ideji nacije. Ipak, Junges Deutschland bila je puno manje politički projekt, više je bio labava književna skupina koja se okupljala oko radikalno-liberalnog pjesnika Ludviga Bernea. Njihov nepisani manifest tražio je da se romantično doba ukloni pred dobom akcije i Berne, žestoki protivnik Meternihova autoritarizma, bio je pun prezira prema plašljivom političkom kvijetizmu koji su usvojili Goethe i drugi uzvišeni svećenici romantizma. Nebesa su vam dala jezik od vatre, ali jeste li ikada branili pravdu? Pitao je on proroka iz Vajmara, čijoj sve karijeri izrugivao zbog njezine poslušnosti prema prinčevima i mecenama. U godinama kada je trebao naučiti sve tajne kapitalizma i obiteljskog posla, Engels je počeo i pisati. Prvo je objavljivao pjesme pod pseudonimom Beduin. Nakon toga počeo je u novinama Telegraph für Deutschland pod pseudonimom Friedrich Oswald objavljivati novinske članke u serijalu Pisme iz Vupera. U njima nije pisao o idealima ili idejama. Odlučio je krenuti u dijelove grada gdje su živjeli ljudi koji su radili za njegovog oca ili za kapitaliste slične njemu i o njihovim životima pisao je u svojim reportažama. Tristram Hunt piše. Napisana od 19 godina starog nasljednika jednog industrijalca, pisma daju sjajnu brutalnu kritiku ljudske cijene kapitalizma. Engels upozorava na ucrveno obojeni vuper, na zadimljene tvorničke zgrade i pređom posuta polja za izbjegivanje. On prati muku tkalaca sagnutih nad njihovim tkalačkim stanovima i na tvorničke radnike u niskim prostorijama u kojima ljudi više udišu isparenja ugljena i prašinu nego kisik. On piše o iskorištavanju djece i siromaštvu koje melje one koje će kasnije nazvati lumpen proletarijatom. Godine 1841. Friedrich Engels mlađi vratio se u Barmen. Otac nije baš bio oduševljen kako mu se sin razvija. Kada je u pitanju bio posao, Engels mlađi bio je dobar učenik i bez problema je svladao vođenje tvornice i tajne međunarodnog kapitalizma ali otac je očekivao da mu sin bude pobožni protestant, stup društva u kojemu su ključni pruska država. Sin je bio sve samo nepobožni pobornik pruskog režima. Sin je počeo pisati o naličju kapitalizma u kojemu su Engelsovi bili tako uspješni. U tom se trenutku u živote Engelsovih umješala baš pruska država. Ona je tražila da mladi Engels ispuni svoju vojničku dužnost. Ocu se to činilo darom s nebesa. Tko će dovesti u red sina ako ne pruska vojska? Ni Fridrihu mlađem vojska nije bila mrska. I krajem 1841. Friedrich Engels mlađi počeo je služiti u 12. satniji kraljevskog pruskog gardijskog topništva. Vojarna gardijskih topnika bila je u Berlinu. U glavnom gradu Pruske, industrijalčev nasljednik, počeće put prema statusu jednog od najvećih protivnika kapitalizma, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Engles je bio iz bogate obitelji i ostao do kraja života bogat, nije upropastio bogatstvo. On je, kad je umro, stavio 30.000 funti, to su bili ozbiljni novci. Dakle, bio je biznismen u svakom pogledu, ali bio je kao dječak orijentiran na literaturu i na jezike. Bio je veliki talent za jezike, on je po podacima koji se mogu naći e, aktivno vlada s 12 jezika, a pasivno s još 14, uključujući srpsko-hrvatski, kako piše u njemačkoj literaturi. Dakle, bio je čovjek talentiran za taj duhovno intelektualni razvoj, međutim, otac je tražio da se naslijedi bogatstvo, na koncu zašto, čemu firma ako je nema tko naslijediti. A kao dio tog odgoja za firmu, za biznis, kako bi se danas reklo, tad se to zvala drugče. Otac je smatrao, i svi su u to vrijeme to smatrao, da treba ići i jedan dio vojnog školovanja kako bi se pokupila stega ili disciplina. I tako je Engles postanu u jednu veoma uglednu gardijsku jedinicu u Berlinu, koja je bila smještena par stotina <laughs> metara od filozofskog fakulteta, odnosno sveučilišta, odnosno univerziteta gdje je bio filozofski fakultet. I on je kod izlazaka iz kasarne ili ti vojarne se počeo sretati sa studentima i ostalom bagrom, kako se tada govorilo, i oni su ga inficirali pitanjima o smislu života, e, o tomu kako se može opravdati, još drugih pitanja nije bilo, Božja egzistencija, je li dobro moguće kao uvjet za zlo ili je zlo moguće kao nešto što će dovesti do dobra. To su stvari koje mlade ljude lako motiviraju da počnu fantazirati, a onda ako su ozbiljni, Engles je bio ozbiljan čovjek, počnu čitati i doista se baviti filozofijom. I on se upleo u klub doslovce, sve je to po klubovima funkcioniralo. Ljudi koji su dvije, tri večeri u tjednu pijančevali, dva, tri popodneva vodili diskusije, a drugo vrijeme doista čitali. Oni su čitali nevjerojatno puno za današnje razmjere i čitali su naravno Schellinga Hegla, to je bila napetost među njima. Relativno brzo se pokazalo da se uz Schellinga vezuju studenti i studentica nije bilo još, koji nisu baš, e, recimo tako, orijentirani na promjene društva, dok se uz Hegla vezivali oni koji su imali uklon ka nezadovoljstvu, kao osjećaju nezadovoljstva društvenim prilikama. Kada je 1841. Friedrich Engels došao u Berlin na služenje u Topničkoj pukovni, taj grad imao oko 400 tisuća stanovnika. Do tada to središte Pruske proživjelo je burne događaje. Godine 1806. Napoleon je svoju vojsku triumfalno proveo kroz Brandenburška vrata. Sedam godina kasnije ruska vojska oslobodila je Berlin od francuske vlasti. Kralj Friedrich Wilhelm III. od poraženog postao jedan od pobjednika u ratu s Napoleonom i Berlin je izgradio kao sjedište moćne europske kraljevine. Prema nacrtima arhitekta Karla Friedricha Schinkela, Berlin je izrastao u grad širokih avenija i impozantnih neoklasicističkih zgrada koje su trebale odražavati veličinu pruske države. U tom se dijelu grada Engels nije dobro osjećao. Srećom za njega postojao je i drugi Berlin. Tristram Hunt piše. Blizu paradnog dvorišta njegove vojarne Kupfergraben nalazilo se živo područje kavana, pivnica i vinskih podruma. Do sredine 30. godina Berlin se mogao pohvaliti s više od stotinu kavana samo u gradskom središtu, koje su davale službene i neslužbene novine, debatne klubove i jazbine za pijanke. A blizu svih tih kavana, pivnica i vinskih podruma bilo je sveučilište koje je nosilo ime pruskog kralja Friedricha Wilhelma, na kojemu je 1818. godine Georg Wilhelm Friedrich Hegel naslijedio Johana Gottlieba Fichta na katedri za filozofiju. Hegel se smatrao državnim filozofom. Engels će napisati da je Hegelov sustav tada bio podignut na razinu kraljevske pruske filozofije države, u kojem je pruska država bila vrhunac razvitka uma ali postojala je i revolucionarna strana Hegela. Tristram Hunt piše. Kada je u pitanju Hegel, opasnost je bila u dijalektici. Tko je god stavio naglasak na Hegelov sistem, mogao je biti konzervativan. Tko god je smatrao dijalektičku metodu glavnom, mogao je pripadati najekstremnijoj opoziciji, kako u religiji, tako i u politici. Tako je Engels kasnije objasnio razliku. To dijalektičko napredovanje bilo je način na koji se događala povijest. Svako doba i njegova vladajuća ideja bili su negirani i uključeni u sljedeću epohu. Pozicija, opozicija, kompozicija, objasnio to mladi Marks. Ili, da govorimo grčki, imamo tezu, antitezu i sintezu. Za one koji ne znaju Hegelov jezik, daćemo ritualnu formulu. Afirmacija, negacija, negacija, negacije. Prema tome, Ostvarivanje duha u povijesti uključivalo je stalnu kritiku svakog prethodnog političkog sistema i oblika svijesti. Svaka era bila je jedna za drugom potkopana unutrašnjim napetostima, sve dok racionalnost i sloboda nisu nadvladali. Tu leži pravo značenje i revolucionarni karakter Hegelove filozofije, napisao je Engels. Sva sljedeća povijesna stanja samo su prijelazna stanje u beskrajnom tijeku razvoja ljudskog društva iz nižeg u više. Prema dijalektici ništa nije konačno, apsolutno sveto. U takvom Berlinu u društvu mlado Hegelovaca oblikovao se i mladi topnički pitomac Friedrich Engels. U Berlinu će upoznati i najbriljantnijeg među studentima. I tu se među ostalima u sve ove od Feuerbaha, Bauera i dalje pojavljuje i Karl Marx, kao čovjek koji se, kako kaže Engels, po njegovom iskustvu od prvog dana isticao jasnoćo misli. Engels je bio čovjek, tu je njegova pozadina u biznisu ostavila jasan trak, koji izvanredno e, imao razvijen osjećaj za preciznost. Dakle, njega je zanimalo da se misao izrazi, kako bi se reklo, dohvatljivo, njemački termin begrif dolazi od begreifen, dohvatiti. Dakle, da begrif bude dohvatljiv, pojam bude dohvatljiv. I njemu je to bilo važnije od te varljive dubine koju, naravno, mladi studenti često puta preferiraju. Marks mu se čine čovjekom koji doista svodi stvari na bitno i to bitno formulira na jasan način. I tu su se njih dvojica, tako da kažem, za čitav život povezali. Bili su oba dvojica jako mladi. Marks je preskakao studije, godine studija i tako dalje i tako dalje. I bio je čovjek koji je imao, za razliku od Engelsa, temperament vođe. Engels se u nekoliko navrata, pogotovo nakon Marksove smrti, kao onaj do njega, naša u poziciji da ga recimo njemačka socijaldemokracija, pogotovo u 90. godinama 19. stoljeća, tretira kao vođu, ali on sebe tako nije doživljavao. On je uvijek imao ljude oko sebe, on uvijek imao nekakav tim s kojim je raspravljao, on uvijek postavljao pitanja. On nije imao taj Marksov e, jasan stav i nije imao, to je isto tako važno, tu doista neprijepornu razinu svadljivosti koju je Marks imao, Ako je polazilo toga da je on uvijek bio potpuno siguran da je on u pravu i da svatko tko ne prihvaća da je on u pravu mora biti u krivu. On je u većini polemičkih teksta koje je Engels pisao bio ona osoba koja je motivirala, koja je čak tražila i gnjavila Englesa. Recimo, on je Englesa nekoliko godina napiše knjigu protiv Düringa. Uvijek bi se pojavila formulacija s tim dopisivanjima njihovim on preuzima naš teren. Prije tražio se piše protiv Lasala, pa se pisalo protiv anarhista. Dakle, svih onih koji su bili, kasnije će to stanje jednostavno formulirati, oni koji su nam bliži ti su opasni. Stanjima ima taj opet smisao za formuliranje jednostavnih stvari, jednostavnih iskaza kao naloga, kao naputaka. Tako da je Engels se našao u situaciji da mimo svojeg temperamenta bude i vođa i polemičar, iako to izvorno nije bio, izvorno bio ono što bi se u engleskom reklo no-nonsense čovjek, čovjek koji je htio da se stvari formuliraju jednostavno, neupitno i bez a, ali, nego i tako dalje. Dvije su osobe bile važne za razvoj Friedricha Engelsa. Prva je bila Moses Hess, mlado Hegelovac, kojeg su Marx i Engels nazivali i komunističkim rabinom i prvim komunistom – Hes je rođen u Bonu 1812. godine u takozvanom lijevom krilu mlado Hegelovaca, etablirao se u važnog filozofa i književnika. Među prvima je predlagao povratak židova u Palestinu i bio preteča cionizma. Za Marksa i Engelsa bio je važan zbog svoje filozofije čina. Druga važna osoba koju je Engels upoznao je Karl Marx. Tristram Hunt piše. Što još reći o Karlu Marksu, tom crnomanjastom momku iz trira? On je fenomen koji ostavlja najdublji utisak, tako ga je Moses Hess opisao Engelsu. Budi spreman susresti najvećeg, možda i jedinog pravog filozofa koji sada živi. Kada se pojavi u javnosti, privući će na sebe sve oči u Njemačkoj. On spaja najdublju filozofsku ozbiljnost s britkim duhom, Možeš li zamisliti Russoa, Voltera, Holbaha, Lessinga, Heinea i Hegela spojene, ne bačene zajedno u jednoj osobi? Ako možeš, onda imaš doktora Marksa. Prvi susret Marksa i Engelsa nije najbolje prošao. Kada su se u listopadu 1842. sreli u redakciji Rajnješe Zeitunga, novina koje je Marks uređivao, Engelsu je taj susret ostao u sjećanju kao izrazito hladan. Marks je bio protiv mlado Hegelovca Brune Bauera. Engels je smatran Bauerovim saveznikom, zato je hladan prijem. Te 1842. završila je i Engelsova vojna služba, koju je obavio uz pohvale. Otac, zabrinut da mu je sin iz vojske izašao još radikalniji, odlučio ga je poslati u Englesku, u Manchester, gdje je tvrtka Ermen i Engels imala velike investicije. Možda će upoznavanje s engleskim trgovačkim i proizvodnim metodama spriječiti danju radikalizaciju. Engles je pak put u Englesku ručke prihvatio. Moses Hess mu je rekao da je upoznavanje s kapitalizmom u Engleskoj ključno za razumijevanje svijeta. Taj boravak u Engleskoj potrajeće do 1844. Na povratku iz Engleske, Engels će ostati 10 dana u Parizu, gdje se sklonio Marks pred pruskim vlastima. Taj će susret biti početak prijateljstva koje će raskinuti tek smrt. Godinu dana nakon tog susreta dvojac će napisati i prvo dijelo, njemačku ideologiju, koja će ostati nepoznata desetljećima. Treba reći jednu stvar koja je veoma važna. Nakon Marksove smrti Engels se doista nevjerojatnom energijom, već je on bio isto u ozbiljnim godinama, pogotovo za ono doba, bacio na uređivanje i objavljivanje Marksovih, kako on to smatrao, fundamentalnih dijela. Dakle, uređivanje kapitala korelirajući njemačku prvu verziju, francusku verziju, e, drugog i trećeg toma kapitala koji nisu bili izdani, e, čitog niza Marksovih rukopisa o povijesti i tako dalje, ali rane tekste nije nikad dirao on to nije smatrao ničim čime se treba baviti. On je kao i Mark smatrao su oni zapravo počeli u punom smislu riječi 48. godine sa komuničkim manifestom, iako su i ranije svatko za sebe pisali neke stvari. Da dodam, Engels je napisao jednu izrazito važnu knjigu koja se zove Položaj radne klase u Engleskoj. E, stalno se krivo prevodi, to nije položaj radničke klase, dakle nije arbajta klase, nego arbajtenden klase, dakle radne klase u Engleskoj, oni nemaju taj koncept radničke klase, koju mnogi ozbiljni sociolozi navode kao jedan od, jedan od prvih radova empirijske sociologije sa jako puno podataka, sa jako puno istovremeno analiza pojedinačnih slučajeva, dakle analiza slučaja što se te kasnije pojavilo u sociologiji i u mnogo čemu je to doista jedna jako važna knjiga. Oni su zajedno radili na ovim polemičkim spisima, dakle Sveta obitelj, Njemačke ideologije i tako dalje, ali su oba dvojica smatrali da oni počinju sa komunističkim manifestom. I zato Engels nije dirao rane rade, oni su objavljeni tek pod e, redakcijom Rijazanova u 30. godinama u velikom izdanju Mega Marx Engels Gesamtausgabe koje se u Sovjetskom savezu pripremalo gdje su izvedeni, pronađeni e, ti rukopisi koji su zapravo bili nepoznati do iza drugog svjetskog rata. Samo jako mali broj ljudi, Markuze ima jedno mjesto gdje se 308. na to referirali, jako malo i eksperata je poznavalo te tekstove. Prije svega ponavljam opet zato što je Engels bio taj koji je bio vlašten da ustanovi kanon. Kanon su bili prije svega kapital. I to je njemu bilo važno, pa onda ni ovo što su zajedno radili on nije smatrao bitnim, on je od toga bio čovjek koji je doista bio samozatajan, to je fraza koju se često čuje, koji je doista pristao na to da igra drugu violinu, koji je doista e, bio čovjek u kojem su onda e, mladi ljudi koji su se oko njega okupljali stalno govorili und ih, i ja. Uvijek bi rekao Marx und ih, Marx i ja, pa su ga stalno zvali und ih, jer nikad nije rekao ih glaube, ja mislim, ili ich da si ja to vidim i tako, nego bi rekao Marks und ih i taj und ih je njemu osnovni bio ko onom starom vicu o razmaženom jedincu koji dođe u vojsu pa kad imaju ono da ih postroje prvi, drugi, prvi, drugi, par par, kako bi se reklo, na parove razborice, onda se kaže prvi, drugi, prvi, drugi, onda kada je došlo do njega, on je bio drugi, on je rekao ja do njega, jer nije mogao reći drugi. Engles je govorio ja do njega ne zato što nije mogao reći drugi, nego zato što sebe nije vidio bez njega. Karl Marx i njegova supruga Jenny došli su u Pariz u listopadu 1843. marksov uređivanje Rajnješe Cajtunga donijelo mu je niz neprijatelja. Jedan od njih bio je ruski car Nikola, koji se žalio pruskim vlastima na proturusko pisanje u tim novinama. Pruske vlasti odgovorile su oduzimanjem prava za tiskanje. Marks se sa suprugom morao skloniti u Pariz. U kolovozu 1844. Engels će na putu iz Manchestera u Barmen svratiti u Pariz. 28. kolovoza dvojac će se susresti na piću u Café de la Regance. Marks je tada već bio uronjen ne samo u proučavanje francuske revolucije, već i klasika političke ekonomije poput Davida Ricarda i Adama Smitha. Engels je dotada bio upoznat sa svim dijelovima kapitalističkog sistema. Engels će u Parizu ostati deset dana – bit će to temelj velikog prijateljstva. Godine 1845. Marx i Engels napisat će prvo dijelo. U njemu će biti ovi reci. Moral, religija, metafizika i ostale ideologija te oblici svijesti koji njime odgovaraju ne zadržavaju time dalje privid samostalnosti. Oni nemaju povijest, nemaju razvitka, nego ljudi koji razvijaju svoju materijalnu proizvodnju i svoje materijalno saobraćanje s tom svojom zbiljnošću, mijenjaju i svoje mišljenje i proizvode svoga mišljenja. Ne određuje svijest život, nego život određuje svijest. Njemačka ideologija ostala je nepoznata sve do 1932. Sam naslov potječe iz pisma koje je 1847. Marks uputio uredniku u kojem je najavio da taj prvi tom dvotomnog dijela neće biti objavljen. U rukopisu koji je preživio riječi ideologija uopće, osobito njemačka, nalaze se na početku prvog poglavlja. U njemačkoj ideologiji pišu i ove riječi. Misli vladajuće klase u svakoj su epohi vladajuće misli, to jest klasa koja je vladajuća materijalna moć društva u isto vrijeme njegova vladajuća duhovna moć. Klasa koja raspolaže sredstvima za materijalnu proizvodnju time istodobno disponira sredstvima za duhovnu proizvodnju, tako da su na taj način u isto vrijeme u prosjeku podređene misli onih kojima su potrebna sredstva za duhovnu proizvodnju. Vladajuće misli nisu ništa drugo nego idejni izraz vladajućih materijalnih odnosa, vladajući odnosi shvaćeni kao misli. Prema tome, odnosi koji dotičnu klasu upravo čine vladajućom, dakle misli njezine vladavine. On je doista smatrao da je on ovlašteni tumač pozicije revolucionarne pozicije, filozofijske pozicije koja prelazi u revolucionarnu poziciju, kritike političke ekonomije, matrijskog svačanja povijesti, on je pod kraj života sebi dopustio proširenje na filozofiju prirode, što je Marks veoma pažljivo izbjegavao i mislim da je Marks dobro znao zašto to izbjegavao, jer tu kod Englesa nije stvar dobro zapravo završila. I na ono što je dakle slijedilo, dakle elemente logike sa ona tri zakona dijalektike, odnosno dijalektičke logike, teorije odraza i tako dalje, koje nisu baš usrećene marksizam, <laughs> ali su srećene brojne marksiste jer je to stavljeno onda opet mogućnost za dogmatske razrade u Sovjetskom savezu i tako dalje. U svemu tomu, dakle, on je nalazio uporište u starim tekstovima, a mlade je otpisivo na način koji je općenito marksizam još do 60. i 70. godina otpisivao mladog Marksa se to smatralo jednostavno neozbiljnim mali biografijski primjer anegdota u jednoj raspravi partijskoj koju sam kao mladi asistent na fakultetu sudjelovao sa jednim tada uglednim partijskim funkcionarom, zvao se Slavko Šajber, može se reći. Ja sam se nešto pozivao na mladog Marksa, on me pogleda, mrtav hladan, rekao, ja ne znam je li Žarko premlad čito Marksa ili čito premladog Marksa, ali to ne štima, to nije marksizam. I to je bio stav koji je ostao mladi dečko, talentiran, svašta je zgodno pisao, vidi se ima tu kulture, filozofijskog dara, ali to nije pravo stvar na koncu, to je Sam Marks je doista, kako se čini, naprosto prezro te tekste. Nema nikakvih podataka da je on u 50., 60., 70. godinama ima bilo kakav motiv, porik da se vrati e, tekst o židovskom pitanju, kritika Hegloje, filozofije i tako dalje, koja je onda završila na državnom pravu, jer naprosto to smatrao nadiđenim. Marksu se dogodilo da je shvatio da ne može zaći na kraj s Heglom, kritikom Hegla dok se ne pozabavi kritikom političke ekonomije, pove Englesa sa sobom, Engles je inače bio na ekonomiju, naravno naslonjen kao čovjek koji se time bavio. On je u nizu pisama, se to vidi, ta njihova e, prepiska je zaista interesantna, slao konkretne napomene tomu kako funkcionira burza, kako funkcionira kapitalistička tvrtka i tako dalje o čemu Marks bi mogao znati nešto iz literature, ovo je bio od svoje 15. 16. godine unutra. Dakle, to su bile teme, a ovo je jednostavno ostavljeno po strani i iskopano je, doslovce iskopano nakon stotinja godina. Godine 1834. u Parizu njemački radnici, uglavnom krojači, osnovali su organizaciju koja se nazivala Liga ili Savez pravednih. Pet godina nakon osnutka organizacija je surađivala sa Lujem Augustom Blanquijem, francuskim socijalistom, koji je do tada osnovao niz tajnih društava koja su trebala dovesti do društvenog prevrata, revolucije, dizanja oružanog ustanka. Pokušaj je završio katastrofom. 500 ustanika zauzelo je Hotel de Ville, gradsku vječnicu, ali se pustanak nije uspio proširiti na ostatak Francuske. Dva je dana trebalo da policija i vojska savladaju ustanike. Blanqui je osuđen na smrt, kasnije mu je kazna preinačena u doživotni zatvor, a vođe Lige pravednih morali su pobići u London. U lipnju 1847. Liga je održala kongres u Londonu, na koji su pozvani Marx i Engels, koji su se nedavno učlanili u Ligu. Marks nije došao, ali Engels jest. Taj je kongres bio važan jer je na njemu Liga promijenila ime. Postala je Liga ili Savez komunista. Prvotno geslo Lige bilo je Svi ljudi su braća. Na poticaj Karla Šapera, postolara, geslo je promijenjeno u proleteri svih zemalja Ujedinite se. Na kongresu Engels dobio zadatak da napiše revolucionarni katekizam u kojemu bi bio definiran revolucionarno politički stav. Rezultat zahtjeva bio je nacrt komunističkog vjerovanja. Početak tog nasrta glasi. Pitanje prvo. Jesi li komunista? Odgovor da. Pitanje drugo. Koji je cilj komunista? Odgovor. Organizirati društvo na takav način da svaki njegov član može razviti ili upotrijebiti sve svoje sposobnosti i moći u potpunoj slobodi, a da ne naruši temeljne uvjete tog društva. Pitanje treće. Kako želiš to postići? Odgovor ukidanjem privatnog vlasništva i njegovom zamjenom društvenim vlasništvom. Taj katekizam je imao 22 pitanja i nije se svidio Marksu i Engelsu. Previše je bilo ustupaka utopijskom socijalizmu, čega su se oni grozili. Dvojac je počeo raditi na novom dokumentu. Rad je počeo krajem 1847. završeni u siječnju sljedeće godine. Rezultat rada Engelsa i Marksa bio je najpoznatiji politički pamflet u povijesti, koji je počinjao riječima Bauk kruži Europom, Bauk komunizma. Dalje je u pamfletu pisalo. Povijest svih dosadašnjih društava je povijest klasnih borbi. Slobodnjak i rob, patriciji i plebejac, barunik met, cehovski majstor i šegrt, ukratko tlačitelji i potlačeni, stajali su jedan prema drugome u stalnoj suprotstavljenosti, vodili neprestanu, sad prikrivenu, sad otvorenu borbu, koja je svaki put skončala revolucionarnom preobrazbom društva ili pak zajedničkom propašću sukobljenih klasa. Naša epoha, epoha buržuazije, odlikuje se ipak time što je pojednostavnila klasne suprotnosti. Cijelo društvo cijepa se sve više i više na dva velika neprijateljska tabora, na dvije velike, međusobno izravno suprotstavljene klase, buržuaziju i proletarijat. Onom što se zna, rukopis je stajao tako da su oni zapravo sjedili, raspravljali kao neku vrstu sažetka rasprave, pisali pojedine odjeljke, pojedine rečenice, pasuse i tako dalje. Ovaj dio o socijaličkoj literaturi je po svemu sudeći napisao Engels, jer to je bilo nešto čim se on bavio i to Marksu nije bilo tako važno. Nema dvojbe da kad god bi došlo do spora da bi se Engels nakon argumentirane rasprave često puta povukao, da on prihvaćao Marksa kao onoga koji vodi, dakle su temeljne teze bile Marksove, da su onda formulacije se pojavljivale vjerojatno Englesa, recimo ovaj dio o povijesti bi se mogao pripisati Englesa, on se puno više bavio poviješću nego Marx, gdje ima veoma zgodnih teza, ali ima ta tendencija koja je za ovakav jedan tip literature na koncu logična, simplifikacija. To je tekst koji je doista e, čitan, ne samo prodavan, nego čitan u 19. stoljeću u stotinama tisuća primjeraka na svim mogućim mjesecima i čitali su ga polupismeni radnici, pismeni radnici, mladi intelektualci, svećenici i jer je komunistički manifest bio naprosto opće proširena pojava, a to je postignuto a. radikalnošću teze, b. argumentiranjem tih teza, dakle oni nisu naprosto ispaljivali teze kao što bi se reklo e, u polemici Hegla i Schellinga kao e, istopa, nego su ih argumentirali, ali su ih argumentirali na jedan veoma jednostavan, način koji je sa sobom vukao pojednostavljenja. Engels je bio majstor pojednostavljenja. On je bio čovjek kojemu se činilo važnim pojednostaviti stvari jer je htio da ga se razumije. On nije imao ni traga od tipa hibrisa umišljenosti filozofijskih studenata i profesora da se time što vas ne razumiju dokazuje dobina vaše misle. On je bio naprosto s druge strane. Marks je imao faze u kojima se pojavljivale takve formacije ne samo u takozvanim ranim radovima, nego recimo nekim nekim važnim stranicama Kapitala 1, gdje on ima opet te filozofstujuće uklone, a Engels je bio taj koji je to stalno htio redigirati na način da reducira. Kada se 1842. iskrcao na dokovima Londona, Friedrich Engels bio je zapanjen onim što je vidio. Posvuda gomile visoki zgrada, pristaništa posuda na obali Temze. Bezbrojni brodovi s kojih se iskrcava roba ili koji tek čekaju na ukrcaj ili iskrcaj. Kako je to napisao u jednom pismu, Engels je bio izgubljen čudeći se veličini Engleske. Nije dugo vremena prošlo i Engels je vidio naličje te veličine. Kada je došao u Manchester kako bi pomogao u vođenju obiteljskog posla, vidio je u kakvom je stanju taj grad. Tristram Hunt piše. Kada je pjesnik Robert Southey posjetio jednu mančestersku tvornicu, ponosno mu je vlasnik rekao ovo. Nema kod nas dokonosti. Djeca radnici došli bi u pet ujutro, imali pola sata za doručak, još pola sata za večeru i otišli bi oko 18 sati. Tada bi ih zamijenila nova smjena djece. Kotač nikad nestaje, rekao je vlasnik. Kada se 1844. vratio iz Manchestera u Barmen, Engels je počeo pisati dijelo koje će biti objavljeno pod naslovom Položaj radne ili radničke klase u Engleskoj. Dijelo će postati klasik. Kada jedan čovjek nanese drugome tjelesnu ozljedu, i to takvu koja za sobom povlači smrt ozlijeđenoga, onda mi to nazivamo ubojstvom, ako je ubojica unaprijed znao da će ozljeda biti smrtonosna, onda mi to nazivamo ubojstvom s predumišljajem. Ali kada društvo stavlja stotine proletera u takav položaj da ih neizbježno mora stići privremena, neprirodna smrt, isto tako nasilna kao i smrt od mača i puške, kada ono lišava tisuće ljudi najnužnijih životnih uvjeta, kada ih stavlja u uvjete u kojima oni ne mogu živjeti, kada ih silom zakona primorava da u tim uvjetima ostanu do smrti, koja mora nastupiti kao posljedica tih uvjeta, i kada ono vrlo dobro zna da te tisuće moraju pasti kao žrtve tih uvjeta, pa ipak te uvjete ne uništava, onda je to također ubojstvo s predumišljajem kao i ono ubojstvo koje je izvršio pojedinac, samo što je ovo ubojstvo skriveno, podmuklo, ubojstvo od koga se nitko ne može braniti. Kada je objavljeno dijelo o položaju radne klase u Engleskoj, Friedrichu Engelsu je bilo 25 godina. Tri godine kasnije, bit će član Lige komunista i s Karlom Marksom napisat će komunistički manifest, koji će završavati ovim riječima. Neka vladajuće klase drhte pred komunističkom revolucijom. U njoj proleteri nemoju izgubiti ništa osim svojih okova, a imaju dobiti čitav svijet. Objava manifesta poklopit će se s revolucijom koja će potresti većinu europskih zemalja. Engel će neko vrijeme provesti na barikadama. Ali čak ni revolucija neće dovesti do kidanja veza s obiteljskim poslom. I nakon revolucije Engel će se vratiti u Manchester urede Ermena i Engelsa, govori profesor dr. Žarko Puhovski. On je sebe smatrao čovjekom koji, kako bi se danas reklo, iznutra radi protiv sustava. On je počeo tu svoju kritiku nacionalne ekonomije, njegov prvi tekst koji se radi upravo o kritici nacionalne ekonomije koji je objavljen u njemačko-franskim godišnjacima koji su uređivali Marks i Ruge 1844. završava jednostavna rečenicom koja glasi Rješenje problema kapitalizma nalazi se u racionalnoj organizaciji produkcije proizvodnje, a ne u profitu. To dakle znači radi se o ukidanju kapitalizma, on to ne kaže ovdje, ali njemu je taj koncept racionalne organizacije i kao poslodavcu, i kao džentlmenu, i kao revolucionaru bio stalno pred očima. On je čovjek koji je ustanovio da ta racionalna organizacija nije moguća u okviru postojećeg sustava i da treba izvana unijeti novi element, a to će biti proletarijat, koji će stubokom promijeniti stvar. Taj element mora biti izvana i iznutra, tu se pojavlja ovaj klasični dijalektički model dvočlane dijalektike Wechselwirkung, dakle izmjenično djelovanje. Proletarijat jest klasa građanskog društva, jer je dio, da pače, bitan dio ekonomske strukture, na njemu se njegove eksploataciji počiva čitav sustav, ali on se nalazi izvana zato što on, proletarijat, i to je čitava bitna teza koja se 40. Eh, godina formulira kod Englesa i Marksa, kod Marksa i Englesa, okay? ne može popraviti svoj položaj da ne sruši čitavo društvo. Dakle, on ne može pristati na reforme, jer reforme ne popravljaju poziciju proletarijata tako da ono bitno eksploatacija i otuđenje se ukine, nego on sebe vidi, on svoj razmah, on svoj opstanak, proletarijat, vidi u rušenju starog poredka. Tu se dakle Engels u svojoj težnji da zagovara racionalizaciju susreće sa revolucionarnim konceptom. On ne može dakle pristati na reforme jer mu je iskustvo pokazalo da reforme ne idu. Vraćam se opet na ovu prvu knjigu o veliku o položaju radne klase gdje on nabraja različite reforme koje su razni, kako se reklo, do-gooderi, dakle ljudi koji su htjeli popravljati englesku situaciju, poduzimali i pokazali su sve one propale ne zato što su ti ljudi bili pokvareni, ne zato što su bili glupi, nego samo zato što im je horizont bio ograničen, nisu vidjeli da se iz toga sustava e, mora izaći ako se želi neke stvari koje on donio sa sobom promijeniti. Nakon propasti revolucije u Europi, Engels se našao pred dva velika problema. Prvi je bio kako platiti troškove života. Drugi je bio kako pomoći Karlu Marksu, koji je bio u znatno goroj financijskoj situaciji. Engels je izlaz našao u povratku obiteljskom poslu. Opet se našao u Manchesteru u uredima Ermana i Engelsa. On će postati bogat i preuzet će na sebe financiranje Marksovog života. Ključna osoba u stvaranju komunističkog pokreta postaće uspješan kapitalist. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Ivan Šimec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021.